פרק ה' בני, לחוכמתי הקשיבה, לתבונתי הט אוזניך, לשמור מזימות ודעת שפתיך ינצורו, כי נופת תטופנה שפתי זרה, וחלק משמן חיכה. ואחריתה מרה חלענה, חדה כחרב פיות. רגליה יורדות מוות, שאול צעדיה יתמוכו. אורח חיים פן תפלס, נעו מעגלותיה לא תדע. ועתה בנים, שמעו לי, ואל תסורו מאמרפי. הרחק מעליה דרכך, ואל תקרב אל פתח ביתה. פן תיתן לאחרים הודיך, ושנותיך לאכזרי. פן ישבעו זרים כוחיך, ועצביך בבית נוכרי. ונהמת ואחריתך, בכלות בשרך ושאריך. ואמרת, איך שנאתי מוסר, ותוכחת נאץ ליבי, ולא שמעתי בקול מורי, ולמלמדי לא הטיתי אוזני. כמעט הייתי בכל רע, בתוך קהל ועדה. שתי מים מבוריך, ונוזלים מתוך באריך. יפוצו מעיינותיך חוצה, ברחובות פלגי מים. יהיו לך לבדיך, ואין לזרים איתך. יהי מקורך ברוך, ושמח מאשת נעוריך, איילת אהבים ויעלת חן, דדיה ירבוך וכל עת, באהבתה תשגה תמיד. ולמה תשגה בני וזרה, ותחבק חק נוכריה? כי נוכח עיני אדוני דרכי איש, וכל מעגלותיו מפלס. עוונותיו ילכדונו את הרשע, ובחבלי חטאתו יתמך. הוא ימות באין מוסר, וברוב איוולתו ישגה.